15-ci bab Ədsi tan səhərdə Ali ruhaniyla, axsaqalla, Təvrat ustazları və Ali kinəşminin bütün əzaları məstət şuvağandın kiyin Həzreti Əysanı bağlab, Vali Pilatusqa tapşırıb bədi. Pilatus onundun, sən Yahudilanın patşayı mı? dəb sordu. Etkinimizdək, dəb cavab bədi Həzreti Əysa. oliy ruhoniylar uning ustidan bir muncha ar shikoyatlarni qilishdi pilatus uningdan yana qara ular ustingdan shuncha vala shikoyat qilyotidi san hech qaysisiga javob bermamsan deb so'radi lekin hazrati ayso yanla zuvon surmidi pilatus buninga hayron qoldi har ketimliq o'tib ketish da, voliy xalq iltimos qilgan bir mahbusni qo'yib beradi ayni vaqtda zindanda to'polonda odam o'ltirgan to'planchilar bilan birga tutilgan barabas ismli bir kishi bor edi xalq vali platusning oldiga kelib uningdan bir mahbusni burunqiga o'xshash qo'yib berishni talab qildi pilatus ularga sizlarga yahudiylarning podshoyini qo'yib berishimni xohlamsizlar dedi pilatus oliy ruhoniylarning hazrati aysoga hasadxo'rlik qilib uni o'ziga topshirib berganligini bilatdi biroq oliy ruhoniylar xalqqa hazrati aysoning o'rniga barabasni qo'yib berishni talab qilinglar deb ularni kushkirtdi pilatus ulardan yana undoq bo'lsa sizlar yahudiylarning podshoyi deb otagan odamni qandoq bir talab qilay deb so'rdi uni kristga mixlating deb chiqon silishdi ular nemishqa u nemi jinoyat o'tkazibdi dedi pilatus ularga biroq ular texmi qattiq voqirishib uni kirishga mixlating deb turib elishdi Xaloyiqni xursand qilmoqchi bo'lgan pilatus barabasni ularga chiqirib berdi hazrati aysoni bo'lsa qomchilatgandan keyin kirishga mixlash uchun lashkarlarga topshirdi lashkarlar hazrati aysoni vali o'rsidagi bir saynoga elib kirdi Ondan butun lashkarlar to'pini bu yerga yig'di ular uningga shohona so'singanlik to'n beshig'a tikan shog'irdin o'rib yasalgan toj kiydirdi va uningga yoshsun yahudiylarning podshoyi deb voqirashdi ondin beshig'i qo'mish bilan qayta qayta urib uningga qarab tükürüşdi va uning oldida tiz bukib sajda qilishdi uni mana shundoq maza qilgandan keyin so'zin to'nini soldirib ushsiga o'z kiyimlarini kiydirdi va kresga mixlash uchun elib minishdi simon ismli bir kishi yezdin kelib u yerdan o'tib ketyotdi iskandar bilan rufusning otisi bo'lgan bu odam kirin shahridan edi lashkarlar hazrati ayso yutib mongan kresni bu odamga majburiy Ула ular hazrati Голгота, golgota ya'ni bosh деген degan yerga elib bordi uningga murmakka aralashtirilgan sharob berdi lekin hazrati ayso uni ishmidi ular hazrati aysoni kristga mixlab bosdi va har qaysi o'ziga chiqqanini ilish uchun chak toshishib kiyimlarini bo'lishib oldi hazrati ayso kristga mixlangan vaqt atigan soat to'qqizlar edi gunoh taxtisiga yahudiylarning podshoyi deb yozilgan edi hazrati aysodan boshqa ikki qaroqchimi kristga mixlangan bo'lib biri uning o'ng yindiki yana biri so'l yindiki kristda edi shundoq qilib muqaddas yozmilodiki u jinoyatchilar bilan bir qatorga qo'yildi degan so'z isbotlandi u yadin o'tganlar boshini choyqishib hazrati aysoni haqoratlab qani sen ibodatxonni buzib tashlab uch kunda qaytini yasab chiqadigan odam edingu endi kristin tushib o'zingni qutqizg'ina deyishdi oliy ruhoniylar va tavrat ustozlarimu uni shundoq mashxir qilib o'zaro boshqalarni qutqizibdikan o'zini qutqizolmidi isroillarning podshoyi qutqizuvchi masih endi kristunchi boqsinchu biz shuni ko'rib uningga e'tiqod qilayli deyishdi hazrati ayso bilan birga kresga muqlanganlarmi uni haqoratlashdi tush vaqti soat o'n ikkida butun zeminni qorong'ulik qoplab soat uchgacha davom qildi soat uchda hazrati aso yuqori ovoz bilan yeloy yeloy lama shafaqtoni ya'ni xudoyim xudoyim meni nemishqa tashlab atding deb vaqirdi u yerda tug'anlarning ba'zilari buni xato anglab qaranglar bu odam ilyos payg'ambarga murojaat qilyotidi deyishdi ularning ichidan biraylar yugurib berib bir parcha bulutni akilib arzon uzum sharobig'i chilab uni qumushni uchiga bog'lab hazrati aysoga ishkizmoqchi bo'ldi va to'xtab turinglar qarab boqayli ilyos payg'ambar kelib uni tushirib olamdikin dedi hazrati ayso qattiq voqirdida tiniq to'xtab jon uzdi shu vaqtda markaziy ibodatxonniki parda yuqoridan tovangi ikki parcha bo'lib yirtildi hazrati aysoning o'dildi tug'an yuz beshi uning qandoq jon uzgunini ko'rib bu odam haqiqatan xudoning o'g'li ekan dedi u yerda yana vaqani yiroqdan ko'rib turgan ba'zi ayollar muboy edi ularning orasida majdallik maryam kichik yoqub bilan yosning onasi maryam va salomlar bor edi Hazreti Eysa Cəliliyyədə tuğan vaqtda bu ayollar uningga egishib, onun xizmatida bo'lgan idi. Onun bilan Yerusalimğa birlik kelgan yana bir munki mu, ahvolni ko'zitib turadi. U harp kuni, ya'ni dam olish kunining oldingi kuni edi. Kech kirib qolganda Yahudilarning oliy kengashchisining hurmatga sazovar a'zosi, Xudoning podsholigini intizorlik bilan kutayotgan aramatiyalik yusuf yuraklik holda vali platisi oldiga chiqib uningdan hazrati aysoning jasadini berishni talab qildi pilatus hazrati aysoning allaqachon o'lganligini anglab hayron bo'ldi u yuz ni chaqirib uningdan hazrati aysoning o'lguniga qanchalik vaqt bo'lganligini so'radi u yuz beshidan ahvolni uqqandan keyin yusufga jasadni ilib ketishga ruxsat qildi yusuf kendi raks etib elib cesetini kristin çürüp, kipelledi. Ve kıyadı oylgan bir kabrige dafni kılıp, ağızga yoğan bir qo'ram toshni do'mbitib koydu. Mecdellik Meryem bilen, Yosun'un onasi Meryem, hazrati Eysa'nın koyulgan yerini körü aldı.